Kareivja disciplīna. Kontrolē savu izturēšanos. Kādā agrā rītā tu pamosties entuziasmu pārņemts. Tu jūties labi. Tu esi laimīgs. Tev ir daudz enerģijas un tu esi gatavs sākt dienu. Bet tad pie brokastu galda tu saķīvējies ar savu laulāto draugu un uzvirmo emocijas. Tu sadusmojies un dusmas tev atņem spēku un enerģiju. Pēc strīda tu jūties noguris un gribi tikai vienu – nolīst kādā kaktiņā un izraudāties. Tu esi tik noguris, ka dodies atpakaļ uz savu istabu, sabrūc gultā un mēģini atgūties. Visa diena paiet emociju varā. Tev nepietiek enerģijas, lai kaut ko darītu, tāpēc tu vienkārši gribi no visa aizbēgt. Katru rītu mēs pamostamies ar noteiktu daudzumu garīgās, fiziskās un emocionālās enerģijas, kuru dienas laikā patērējam. Ja mēs ļaujam, sa ļaujam savām emocijām noplicināt savu enerģiju, Mums vairs nav spēka, lai mainītu savu dzīvi vai palīdzētu citiem. Tavs pasaules redzējums ir atkarīgs no tava emocionālā stāvokļa. Kad tu esi dusmīgs, tev liekas, ka viss ap tevi ir slikts un nevienam nav taisnība. Tu vaino pilnīgi visu, ieskaitot laika apstākļus. Tev nepatīk, ja spīd saule, un tev nepatīk, ja līst lietus. Viss tevi kaitina. Kad tu esi noskums, viss liekas skumšs un tev gribas raudāt. Tu paskaties uz kokiem, un te, tevi pārņem skumjas. Tu pavēro kā līst, un tev atkal uzmācās skumjas. Varbūt tu jūties neaizsargāts, jo nezini, kurā brīdī tev atkal kāds uzbruks. Tu neusticies nevienam un nekam. Un tā notiek tikai tādēļ, ka tu raugies pasaulē ar baiļu aizmiglotām acīm. Pamēģini iztēloties, ka tavs prāts ir līdzīgs ādai. Pieskārieni veselai ādai ir patīkami. Tava ādas, ādas spēj sajust pieskārienu, un tev tieši šķiet patīkami. Bet ja tava āda ir savainota un ievainojums sācis strutot, pieskar, pieskārieni nodara sāpes, un tu centies paslēpt un pasargāt to no pieskaršanās. Tev nepatīk pieskārieni, jo tev sāp, kad kāds tev pieskaras. Tagad iedomāj, iedomāsimies, ka visiem cilvēkiem ir savainota āda. Cilvēki izvairās pieskarties cits citam, jo apzinās, ka tas var būt sāpīgi. Katram ir savi ievainojumi, tāpēc neviens par tiem nebrīnās. Neviens nebrīnās arī par sāpēm, jo tās šķiet pilnīgi dabīgi, dabiska parādība. Mēs sākam ticēt, ka tā jābūt, tā ir normāli. Vai tu spēj iedomāties, ka mēs izturēto, kā mēs izturētos viens pret otru, ja tiešām pilnīgi visi cilvēki ciestu no kādām ādas vainām? Mēs nekad neapkamtos, jo tas sagādātu sāpes. Mēs nelaistu nevienu sev tuvumā. Cilvēka prāts šai ziņā ne ar ko neatšķiras no ādas. Ikvienam no mums ir savs emocionālais ķermenis, kas no vienas vietas noklāts ar rētām. Un visās brūcēs iekļūsi naida, dusmu, skaudības un skumju inde, kuras dēļ mēs mokāmies ciešanās. Netaisnīga rīcība vai attieksme uzplēš šīs rētas. Un mēs reaģējam ražojot emocionālo indi, jo mums ir savs viedoklis par to, kas ir taisnīgi un kas netaisnīgi. Pieredināšanas procesa laikā mūsu prāts ir tik ļoti savainots un saindēts, ka nevienam pat nešķiet, ka šie ievainojumi ir kaut kas pretdabisks. Mums liekas, ka tā jābūt, bet es zinu, ka tas nav normāli. Planētas sapnis ir slimīgs, un mēs sirkstam ar baiļu slimību, kuras simptomi ir visas tās negatīvās emocijas, kas pakļauj mūsu ciešanām – dusmas, naids, skumjas, skaudība un nodevība. Kad bailes kļūst nesamērīgi lielas, cilvēks vairs nespēja loģiski domāt, un mēs sakām, ka viņš ir garīgi slims. Kad bailes kļūst pārlieku lielas, un sāpes vairs nav panesamas, cilvēks norobežojas no pasaules un sāk izturēties neadekvāti. Ja mēs spējam saprast, ka mūsu prāts ir slims, mēs atklājam, ka to var dziedināt, ka nevajag turpināt ciest. Vispirms mums jāļauj patiesībai vēlreiz uzplēst brūces, izskalot no tām indi. Tikai tad tās var sākt dzīvi, dzīt. Kā to izdarīt? Mums jāpiedod tiem, kas nodarījuši mums pāri, un ne jau tāpēc, ka viņi to būtu pelnījuši, bet gan tāpēc, ka mēs sevi tik ļoti mīlam, ka vairs negribam maksāt par netaisnību. Piedošana ir vienīgais ceļš uz dziedināšanu. Mēs varam piedot, jo mēs jūtam līdzcietību pret sevi. Mēs varam atbrīvoties no aizvainojuma un teikt, pietiek, Es vairs nebūšu bargs soģis, kas tiesā pats sevi. Es vairs nesitīšu sev un nedarīšu sev pāri. Es vairs nebūšu upuris. Vispirms piedosim saviem vecākiem, māsām un brāļiem, draugiem un dievam. Kad esi piedevis dievam, tu beidzot vari piedot arī pats sev. Kad esi sev piedevis, tu pārstāji sevi noliegt. Tu sāc sevi pieņemt un mīlēt tādu, kāds tu esi. Tās ir durvis uz brīvību un piedošana ir atslēga, ar kurām tās atslēgt. Kā zināt, ka esi kādam piedevis? Ja tu satiec šo cilvēku, dzirdi kādu nosaucam viņa vārdu, un tas vairs neizraisa tevi emocionālu pretestību, kad kāds tev pieskaras tur, kur agrāk tev sāpēja, bet tagad pieskāriens vairs nesāp, tu esi, pie, tu esi viņam piedevis. Patiesība ir kā skalpelis. Patiesība ir sāpīga jo dziedināšanas nolūkā tā atver ar meliem apaugušās brūces. Es šos melus saucu par noliegumu sistēmu. Savā ziņā tie ir pat vajadzīgi, jo tie pārklāja mūsu ievainojumus un mēs varam turpināt darboties. Bet tiklīdz mūsu ievainojumi sadzījuši, mums vairs nav vajadzīga šī nolieguma sistēma, jo tā, pa, Tāpat kā veselai ādai, arī veselam prātam pieskārienu vairs nenodara sāpes. Ja prāts vairs nav ievainots, pieskārienu tam ir patīkami. Vairums cilvēku zaudē kontroli pār savām emocijām, un emocijas sāk kontrolēt viņu izturēšanos. Kad mēs esam zaudējuši kontroli pār, pār savām emocijām, mēs nejauši pasakām to, ko nemaz negribam teikt un izdarām to, ko negribam darīt. Tādēļ nedrīkst grēkot ar vārdiem. Mums jākļūst par garīgiem kareiviem. Mums jāiemācās kontrolēt savas emocijas, lai mums pietiktu spēka mainīt bailēs, noslēgtās vienošanās, izkļūt no ēles un izveidot savu debesu valstību. Kā kļūt par kareivi? Visā pasaulē cilvēkiem ir samērā līdzīgi uzskati par to, kādam jābūt labam kareivim. Pirmkārt, karēvim ir skaidra apziņa, un viņš izprot situāciju. Šī īpašība ir ļoti svarīga. Mēs apzināmies, ka esam uz kara takas, un mums jāievēro disciplīna. Ne jau zaldāta, bet senā, drosmīgāka karēvja disciplīna. Tā nav disciplīna, ka tev jāpaklaus tam, ko tev pavēl. Šī disciplīna paredz, ka, lai kas arī atgatītos, tev jābūt tev pašam. Otrakārt, kareivis kontrolē situāciju. Garīgajam kareivim ir jāvalda nevis pār citiem cilvēkiem, bet gan pār savām emocijām. Viņam ir jākontrolē pašam sevi. Mēs apspiežam sevi emocijas nevis tad, kad mēs tās kontrolējam, bet gan tad, kad esam jau zaudējuši kontroli pār tām. Kareivis atšķiras no upura ar to, ka upurs apspiež savas emocijas, bet kareivis tās apvalda. Upuris baidās paust savas emocijas, baidās teikt to, kas viņam sakāms. Emociju apvaldīšana nav tas pats, kas to apspiešana. Apvaldīt emocijas nozīmē paust tās īstajā brīdī un īstajā situācijā. Kareivji negrēko pret sevi un savām emocijām. Viņi kontrolē gan savas emocijas, gan rīcību.